bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن <clears throat> شاء Ve inşallah Allah Teala'nı bergen tevfiki bilen sizler bilen bugün cemlendik. Cemlenişligimizden asasi maksat imanlaşamız و Robbimizga bergan ahdimizni mustahkamlaymiz. Mana shu shiorimiz inshaalloh. Alloh taoladan so'raymizki, bizlarni bu jamimizdan o'zi rozi bo'lsin. Albatta bugun islom ummati uchun juda ham katta bir imtihon keldi. Robbil alamin tarafidan Alloh taoladan so'raymizki, bu imtihondan Alloh taolo ummatni o'zi salomat olib chiqsin. Shuning uchun vaziyat juda ham muhim. bunchalar kufrni qarshisida faqat ahdiga sodiq kishilargina tura oladi. Munofiqlar bo'lsa darhol o'zini libosini o'zgartiradi. O'zini asli basharasini ochyapti. Chunki ular musulmonlarning ichida islom libosini kiyib yurgan munofiqlar edi ular. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Xandaq g'azvalaridagi bo'lgan voqealar o'zlarining tarixlardagi siyratlardagi bo'lgan voqealarda juda ko'p namuna bor. Alloh subhanahu va taolo jihad ibodatini farz qilishdan maqsadi mu'minlarning ustiga turli-turli jarohatlarni, musibatlarni yetkazishdan bo'lgan maqsadini Qur'oni Karimda aytdiki, mu'minlarni munofiqlardan ajratishlik uchun. va mu'minlarning oralaridagi shahidlarni tanlab olishlik uchun Alloh taolo bu narsani iroda qilganligini o'zi Qur'oni Karimda xabar qilgan. Ana endi bugun ma'lum bo'ladi. Kim haqiqiy mu'min, kim munofiq, kim sodiq, kim kozib bugun aniqlanadi. Bugun kungacha musulmonlardan kelyapgan manfaatlar sabablik musulmonlarni sapini to'ldirib yurgan insonlar endi saplardan chiqadi endi masala aytib o'tdik. Radiolar aytayotgan singarin kichkina narsa emas. Masala iymon va kufr. Masala aqida. Masala tauhid va shirk. Masala musulmonlar va kofirlar. Va ularni yaxshi ko'rgan munofiqlar. Bu bular faqat Usomani taslim qilsalaringiz biz sizlarga tegmaymiz deyotgan gapi yolg'on gap u. Ular barcha terroristlarni yo'q qilishlik hukmini o'qiyaptilar. Hamma terroristlar. U terrorist arabmi, ajammi, pokistonlikmi, o'zbekmi, tojikmi, chechenmi, biz hammasini urug'ini yo'qotamiz degan bular. Ularni tak tomirdan sug'urib tashlaymiz degan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله سبحانه وتعالى mo'min musulmonlarga Alloh sizlarning oralaringizdan haqiqiy jihad qilgan kishilarni va shu jihad yo'lida yetayotgan ozor, mashaqqat, jarohatlarga sabr qilgan kishilarni bilmasdan turib jannatga osongina kirib olamiz deb gumon qildinglarmi dedi. Ya'ni jannatga sizlarning oralaringizdan haqiqiy mujohidlarni, haqiqiy jihad qilganlarni va shu jihad yo'lidagi mashaqqatlarga sabr qilgan kishilarni, sobirlarni bilmasdan turib, sizlar jannatga kirib olamiz deb o'yladinglarmi? Bunday emas. Sizlar o'ylagan singari emas. Jannat sizlar o'ylagan singan osonlik bilan qo'lga kirmaydi. Sizlar jannatga kirishingiz uchun Alloh taolo sizlarning oralaringizdagi haqiqiy mujohidlarni va haqiqiy sabrlarni Alloh taolo bilib olgandan so'nggina sizlar jannatga kirasizlar deyapti Alloh taolo. Mana bu jihad ibodatidan bo'lgan hikmat, jihad ibodatidan bo'lgan Alloh taoloning maqsadi va irodasi. Nima? haqiqiy mujohidlar bilan sabr qiluvchilarni tanib olishlik, bilib olishlik uchun. Demak, jihad ibodati abas farz bo'lgan emas. Bekordan bekorga farz bo'lgan emas. Vaholanki Alloh subhanahu va taoloni hamma hukmlari, hamma buyruqlari bir hikmat asosida farz bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo biror bir ibodatni mumun musulmonlarga bekordan bekarga farz qilgan emas. Nimani Alloh buyurgan, bunda hikmeti var. hikmati bor. Eng buyuk hikmatini Alloh taolo xabarini beryaptiki, haqiqiy mujohidlarni tanı olishlik uchun. Jannatni qo'lga kiritishlikning sharti haqiqiy mujohid bo'lishlik. va shu jihad yo'lida yetayotgan azor, mashaqqatlarga, jarohatlarga, musibatlarga sabr qilishlik. Kishi mujohid bo'la olmaydi agar unda iymon bo'lmasa. Kishi haqiqiy mujohid bo'la olmaydi agar unda sabr sifati bo'lmasa. Albatta, Mana bu Alloh subhanahu va taoloni jihad ibodatini farz qilishlikdan farz qilishlikdan bo'lgan maqsadi shu. Va albatta jihad ibodatini qilgan kishilar uchun ikki oqibat kutib turibdi. Yo shu yo'lda Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun qitol qilib shahid bo'lishadi yoki g'alaba qilib g'ozi bo'lishadi.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 Ular o'lgan emas. Balki ular Robbilarining huzurlarida rizqlangan holatda tirikdirlar. Abadiy hayot bilan ular tirikdirlar. Ular o'lmagan ular. Ularni o'liklar deb gumon qilmanglar dedi Alloh taolo. Balki ular hayotdir. Balki ular tirikdir. Tirik bo'lib ham Robbilarni huzurida rizqlanib turibdilar. Robbilarni huzuridagi rizqlar bilan rizqlanib tirikdir ular deyapti Alloh taolo. Va Robbilari tarafidan shahid bo'lganliklarini evaziga berilgan ne'matlar va Allohning fazli bilan ular xursand bo'lgan holatlarda. Ya'ni shahid bo'lganliklari uchun ular xafa emas. Ular xursand bo'lgan holatda robbilarining huzurida turishibdilar. va o'zlarga qilingan muomala o'zlarga bergan Robbilar tarafidan ne'matlardan xursand bo'lganliklaridan hali ularga yetmagan. Ya'ni ularga yetishib olmagan orqalaridan qolgan mujohidlarga ular bashorat, xursandchilik xabarlarini berishyapti. Bu xursandchilik xabari nima? Ular uchun biror bir qo'rquv yo'q. Va ular uchun biror bir g'amginlik yo'q. Buni shahidlar o'zlaridan keyingilarga xabar berishyapti. Biror bir qo'rqinch yo'q. Biror bir xof yo'q. Biror bir g'amginlik yo'qdir. va Allah tarafidan berilgan ne'matlar ana shu jannatdagi rizqlar va Alloh subhanahu va taoloning ularga qilgan muomalalarini xabarini beryaptilar. Va albatta Alloh mu'minlarni ajrlarini zoya qilmaydi. Va albatta Alloh mu'minlar qilgan solih amallarni ajrini zoya qilmaydi. Va albatta mana bu oyatdan biz o'rganamizki, shahidlar o'liklar emas ular. Balki Alloh Robbil alaminning guvohligi bilan kalomidagi tasdiqlagan haqiqati bilan ular abadiy tirikdir. Ularni hatto orqalaridan keyingi qolganlar o'liklar demasliklar kerak. Balki ular tirikdir. tirik bo'lib ham Robbilarning huzurida. Mana bu Alloh yo'lida qatl qilingan kishilar uchun va'da bu. Albatta Alloh yo'lida qatl etilib shahid bo'lgan kishilar uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida qatl etilib shahid bo'lganlarga 6 ta o'zi tarafidan buyuk ne'matlarni berdi. Bu birinchisi shahid bo'lgan shahid hali qoni yerga to'kilmasdan turib barcha gunohlardan poklanadi. Bu birinchi va'da. Ikkinchi o'zini jannatdan bo'lgan o'rnini ko'rib turib jon beradi. O'zini jonini Robbisiga jannatdagi o'rnini ko'rib turib taslim qiladi. Uchinchi azobi qabrdan omonda bo'ladi. Azobi qabrda unga savol javob bu narsalar bo'lmaydi unga. 4-chi qiyomat kunining dahshatidan hamma qo'rqib turgan vaqtida u hatırcan turadi u. Qiyomat kunining dahshati uni qo'rqita Bu törtüncü va'da unga. 5 gunohkorligi sababligidan do'zax o'tiga mahkum bo'lgan, do'zaxga mahkum bo'lgan qarindosh urug'lardan 70 kishini shafotiga oladi. 70 ta gunohkorligi sabablik jahannamga uloqtirilishlikka mahkum bo'lgan qarindosh urug'larni shafoat qilishlik haqqi beriladi. 6 72 ta hurri aynga o'ylantirib qo'yiladi. Hurayn qaysi hurayn? Shunchalar tiniq Allah subhanahu va taolo tarafidan xos shahidlar uchun tayyorlab qo'yilgan hurlarga uylantiriladi. Ular shunchalar tiniqki, ularning taomlanayotgan vaqtidagi taomi ketayotgan yo'l ko'rinib turadi. va agar u hurayinlardan bittasi dunyoga nazar soladigan bo'lsa, dunyoni yoritib yuboradi. Va biror bir kishi dunyodan ko'z yumgandan keyin dunyoga qaytishlikni orzu qilmaydi, magar ham shahid qiladi. Allah subhanahu va taolo shahid bo'lgan o'zini yo'lida urushib shahid bo'lganlarga ey bandalarim, mendan yana nimani xohlaysizlar der ekan. Ey Robbimiz, bizga hamma narsani yetarli qilib berding, yana nimani xohlaymiz? Qayta-qayta so'rar ekan. Shunda shahidlar so'rash ekanki, ey Robbimiz, bizni bir dunyoga qaytarsang edi. yana seni yo'lingda urushib, yana qatl bo'lib, shahid bo'lib huzuringa kelsak edi degan ekan. Biror bir kishi bu dunyoga qaytishlikni xohlamas ekan, magaram shahid o'ziga berilgan bunchalar fazl va marhamatni, bunchalar buyuk mukofotni ko'rib, yana qaytadan takror-takror dunyoga kelib, takror-takror shahid bo'lishini orzu qilar ekan. Albatta shahidlar bir necha qism shahidlar bor. Bu birinchi toifa shahidlar shunday kishilarki, ular <clears throat> Alloh taolo farz qilgan jihadga iymon keltirishgan va jihad saflariga chiqishgan. Va lekin o'zlarini jonlarini shunchalar yaxshi ko'rishadiki, na Allohning yo'lda o'ldirilsa u, na kofirlarni o'ldirsa. Faqat shu musulmonlarning safini ko'paytirib turadi u, qoraytirib turadi. Mana bu ham agar qatl etilsa bu ham shahid hisoblanadi. Haligi 6 ta va'da bunga ham beriladi. Ikkinchi toifa shahidlar. Bular kofirni ko'proq o'ldirsalar u o'zlari o'lmay tursalar. Bu bizda bor topiladigan sifat bu. Ko'pchiligimiz shunaqa kofirni qancha ko'p o'ldiraversak, o'zimiz o'lmasak. Lekin bu maqtalgan sifat emas bu ham. Bu oliy navli shahidlarning sifati emas. Lekin bunga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida qaysi bir aslaha qurol bilan shu dunyoda urushib shahid bo'lgan bo'lsa, o'sha quroli bilan tirilishlik haqqini berar ekan. Bu oltita va'dadan tashqari. Agar uni snayperi bo'lsa, yoki bular avtomati bo'lsa, shuni bilan yurar ekan hashr maydonida qiyomat kuni. Uchinchisi ham Allohning yo'lida o'ldirsa, o'zi ham qatl bo'lib shahid bo'lsa. Bu uchinchi oliy navlik Bu ana shu 6 va'da qilingan ne'matlar va quroli bilan tirilishlik va unga izofatan qo'shimcha agar u meydanda maydonida kelib qoladigan bo'lsa, buyuk-buyuk payg'ambarlar Ibrohim alayhisalom yoki Musa alayhisalom ulul azm bo'lgan payg'ambarlar bu ko'rgan shahidga yo'lni bo'shatib chekka chiqib turishar ekan. Bu oliy navli shahid ekan. Va shahidlar ana shu oliy navlik shahidlar Allohning yo'lida ham o'ldirib, ham o'zlari qatl bo'lishligini orzu qilib yashagan va o'zlari ham qatl bo'lgan shahidlar Robbilarini huzuriga payg'ambarlar izn so'rab navbatma-navbat kirgan vaqtida izn so'ramasdan to'ppa to'g'ri har kuni har qancha xohlasa Robbilarining huzuriga kirib chiqishar ekan. Mana bu va'dalar haq va'da bu. Allazina istajabu lillahi var rasul min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم Ana endi shahid bo'lib Uhud kunida va qiyomat kunigacha Allohning yo'lida shahid bo'ladiganlarga bu va'dalar. Ularning orqalaridan keyingi qolganlarning vazifasi nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud kunida bir qancha buyuk sahobiylar, Şu cümleden Hamza ibn Abdülmuttalip, Seyyid-i Şuhada, Musab İbni Umayr radıyallahu anhu ve büyük büyük sahabiler şehit buluştu. Oha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kattık cerahatlanıp özlerinin ashabları bilen takka, Uhud tağıya çekindiler. Şu vaktida <clears throat> Abu Sufyan bir Arabi'ye vazife verdi ki Borib ularga aytkinki biz yana to'planyapmiz, jamlanyapmiz. Endi hujum qilib, bularni yo'q qilib tashlaymiz dedi. Shunda haligi Arabiy keldi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buni xabarini berdi. Abu Sufyon yana askar to'playapti. Sizlarni yo'q qilib yubormoqchi dedi. Shunda Allah subhanahu va taoloni <clears throat> payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularni dushmanning orqasidan harakat qilishlikka buyurdilar. Jarohatlangan, qattiq jarohatlangan, qattiq musibatlangan sahobiylarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilarki, harakat qilishlikka, dushman orqasidan hujum qilishlikka. Alloh subhanahu va taolo mana shu chaqiriqqa labbayk degan o'zining sahobalarini Alloh Allohning rasulining sahobalarini maqtab turib aytayaptiki, ular ana shu <clears throat> Allohni va uni rasuliga rasulini chaqiradigan labbayk deb harakat qilgan kishilar uchun va mana bu amallarini taqvo bilan, ihson bilan qilganlarga Alloh taolo buyuk ajrni berdi deyapti. Ya'ni bu shahidlardan keyingi qolganlarning vazifasi bu. Ularga aytildiki, Arobiy turib aytdiki, odamlar yana to'planyapti sizlarga qarshinaga juda katta qo'shin to'playapti dedi. Shunda bu so'zni eshitgan va aytdiki ular qo'rqmaysizlarmi shuncha katta qo'shin to'planyapti sizlarni yo'q qilib yuborishlik uchun degan vaqtida mana bu so'zni eshitib ularni iymonlarga iymon qo'shildi. Qo'rqishmadi, balki iymonlarga iymon qo'shildi. Iymonlari ziyoda bo'ldi. va aytishdiki hasbunalloh bizga dushmanlarimizni qarshisida Robbimiz o'zi kifoya qiladi. Bizga dushmanlarimizni mag'lub qilishlik uchun Robbimiz o'zi kifoya qiladi. Agar ular qancha katta qo'shin to'plagan bo'lsa ham. Va Alloh eng chiroyli yordam beradigan vakil bo'lgan zot. Agar u yordam beradigan bo'lsa, biror bir qudrat, biror bir kuch, biror bir lashkar bizni ro'pamizda urisha olmaydi. Albatta mana bu so'zni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilar. <clears throat> Albatta bu so'zni Ibrohim alayhisalom Namrud u kishini o'tga uloqtirgan vaqtida aytgandilar. Ibrohim alayhisalomni Namrud o'tga uloqtirgan vaqtida Jibril amin aytdilar aytdilarki, "Ya Ibrohim, sizga sizga biror bir narsada hojatingiz ado qila olamanmi?" dedilar. Shunda Ibrohim alayhisalom aytdilarki, "Meni holimdan Robbim xabardormi?" "Ha, xabardor. Men o'zim bilan Robbimning o'rtasiga hatto Jibrilni qo'ymayman" dedilar. "Alloh menga kifoya qiladi" dedilar. Bu so'zni Uhud kunidagi qattiq mag'lubiyatga uchragan Muhammad alayhisolatu vasallam ham aytdilar. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bu qiyomat kunigacha mu'min musulmonlar uchun tarbiya bo'lib qoldi. Amerika kuch to'playapti, NATO bloki kuch to'playapti, Rus, Xitoy, Hind hammasi jamlanyapti degan vaqtida mu'minlar hasbunalloh va ni'mal vakil deyishlar kerak. Shundagina Ibrohim alayhisalomning aytgan so'zlari Muhammad alayhisalomning aytgan so'zlarini aytgan bo'lamiz. Va bu so'z Robbimizning kalomida aytilgan so'z bu. Bugun ham islom ummatini qo'rqitmoqchi bo'lyapti ular. Bizni ham javobimiz shu. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Boshqa so'z aytmaymiz biz. Biz Amerikaga borib sajda qilmaymiz. Biz Muhammad alayhisalomga ergashamiz va u kishini aytgan so'zini aytamiz. U so'z hasbunalloh va ni'mal vakil. Bu inshaalloh bu xabarlar bizni iymonimizga iymon bag'ishlaydi. Inshaalloh qalbimizdagi iymon ziyoda bo'ladi. Chunki biz munofiq emasmiz. Biz Muhammad alayhisalomga haqiqiy iymon keltirganmiz. Islom dinini va Muhammad alayhisalomni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ortiq ko'ramiz. U bitta jon ekan. Agar Rabbimiz bizni sodiq qiladigan bo'lsa, har qancha jonimiz bo'lsa bu din uchun qurbon qilamiz. Chunki bu so'z Muhammad alayhisolatu vasallam so'zlari bu. Biz iymon keltirganmiz. Nafaqat bugun NATO bloki u bilan birga hamma insoniyat bir tarafga o'tsa, agar biz yolg'iz qoladigan bo'lsak ham shu so'zni aytamiz. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Chunki biz aqidamiz bu. Agar hamma insonlar jamlansa, va jinlar ham ularga qo'shilib jamlansa, biror bir zarar ham, foyda ham ular yetkiza olmaydi bizga. Bu aqida masalasi bu. Koinot va yerdagi barcha ishlarning tadbiri, ularning ixtiyori faqat Robbil alaminning qudratida xolos. Amerikani qudratda yo'q bu narsa. Xitoyni, Hindni Rossiya ixtiyorida emas. Buni bizga Allohning haq rasuli Muhammad alayhisalom tarbiya berdilar. Agar hamma insonlar to'planib foyda yoki zarar senga yetkazmoqchi bo'lsa, foyda ham zarar ham yetkiz olmaydi, magaram Alloh kitobat qilgan qadardagi narsa bo'ladi xolos. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mavlana. Bizni boshimizga biror bir musibat yetmaydi, hargiz yetmaydi, abadan yetmaydi. Magaram Robbimiz kitobat qilgan narsa yetadi xolos. وما تشاءون إلا أن يشاء الله Alloh bütün butun insonlarga yaptı. Sizlar xohlagan narsa bo'lmaydi. Faqat va faqat Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Bu bizning imanımız bu. Bu bizning aqidamiz. Amerika xohlagan narsa hargiz bo'lmaydi. Mal'un George Bush xohlagan narsa hargiz bo'lmaydi. Magaram Robbimiz xohlagan narsa bo'ladi va Robbimiz xohlagan, Robbimiz iroda qilgan narsa biz taslimmiz. Biz unga iman keltirdik, va unga biz taslimmiz. Har kunni bizni boshimizga olib kelsa Robbimiz rozimiz. Bu aqida masalasi bu. Meni ko'rinmas osmonda uchadigan tayyoralarim bor deyapti Jorj Bush. Bizni Robbimiz bor. U Rob Amerikani Robbisi. U Rob barcha tayyoralarning Robbisi. U Rob barcha uzoqqa otadigan, yaqinga otadigan qurollarni Robbisi uni iznisiz biror o'q o'zini istivoldan tashqariga chiqmaydi bu. Bu bizning iymonimiz bu. Bizning aqidamiz. Ha! Sen Rabboniga o'xshagan munofiqlarni qo'rqitgin. Do'stim mal'unga o'xshagan munofiqlarni qo'rqitgin, lekin haqiqiy mujohidlarni qo'rqita olmasin mal'un Amerika. Meni shuncha kuchim bor. Tak tomiri bilan yoqatib yuboraman. Ha, yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Alloh taolo bularni chiranishini, bularni bu do'q po'pisasini og'izlari bilan Allohning nurini o'chirmoqchi vaqtlar deyapti Alloh taolalar. Allohning nurini og'iz bilan o'chirib bo'ladimi puflab? Alloh taolo aytayaptiki, agar kofirlar istamasalarda Alloh o'zining nurini, ya'ni dinini albatta g'olib qiladi. Bu haq va'da. Mana bu Robbimizning kalomida qilingan va'da bu. Va albatta Qattiq jarohatlanishlarga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflaridagi sahobiyalar harakat qilishdi. Mana bu harakatlari bilan ular Robbilari tomonidan buyuk fazl va ne'matlarga erishishdi. Va ularga biror bir yomonlik yetgani yo'q. Va ular mana bu qilgan amallari bilan Robbilarining roziligiga ergashishdi. Va albatta Alloh buyuk fazl egasidir deyapti Alloh taolo. Jarohatlangan butun jasadlaridan qon oqib turgan sahobiylar Alloh va uning rasulini chaqiriga muvofiq kofirlar tarafga harakat qilishdi. Alloh taolo aytayaptiki, ular mana bu qilgan amallari bilan Robbilarini rozi qilishdi. Alloh buyuk fazl egasi deyapti. إنما ذلكم الشيطان يخوفوا يخوفوا أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ya'ni bu Arabiyni kelib sizlarni qo'rqitishlik uchun aytgan bu so'zi shayton o'zining avliyolarini, o'zini do'stlari bilan sizlarni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Fala tahafuhum. Ulardan qo'rqmanglar deyapti Robbimiz. Va khafuni in kuntum mu'minin. Agar haqiqiy mu'min bo'lsalaringiz, qo'rqishlikka men loyiqman, mendan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Ya'ni bu tabliğotlar BBC Amerika ovozidagi ozodlikdagi faqat bizni qo'rqitishlik uchun xolos. Shuning uchun katta-katta muftilar, faylasuflar, professorlar borib o'zini Amerikaga oyog'ini ostiga tashlayapti sajda qilib. Alloh taolay aytayaptiki, ulardan qo'rqmanglar deyapti. Bu faqat shaytonning vasvasasi xolos. Qo'rqishlikka faqat men loyiqman deyapti Alloh taolay. Faqat sharti shuki haqiqiy mu'min bo'lsa. Mumkin emas haqiqiy mu'min Allohga qo'shib Amerikadan ham qo'qsa, u haqiqiy mu'min emas. Yo u munofiq yoki u kofir Qudrat, izzat, shavkat, g'alaba Allohniki bu. Amerika odamlarni aziz qila olmaydi. Amerika o'zini bola chaqasini himoya qila olmaydi. Amerika o'zini markazlarini himoya qila olmaydi. Qanaqasiga boshqa insonlarni himoya qilsin u? Va inshaalloh mana bu bo'layotgan imtihonlar bizni iymonimizga foydasi bor inshaalloh. Va ana shunda xabarlar eshitilgan vaqtida javobimiz shu bo'lsinki, hasbunalloh va ni'mal vakil. Alloh taolay aytayaptiki, ulardan qo'rqmanglar deyapti. Shayton vasvasa qiladi xolos sizlarni. Vasvasa qiladi xolos. haqiqiy qo'rqinglar mendan deb tanladi. Bali biz faqat Robbimizdan inshaalloh qo'rqamiz. Amerikadan qo'rqmaymiz. Va Allohdan so'raymizki, bizlarni haqiqiy mu'minlardan qilsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor sovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.